wakiwahusia jamaa zao nyumbani kuhusu mayatima kuhusu maskini ya ahdi ya miskinakum miskinakum ya ahdi ya ahdi ya jarakum jarakum wakiusia kuhusu maskini majirani ay yunadi ahluhum au yunadi ahlahu ay yunadi ahlahu ويستحثهم يقول يتيمكم يتيمكم أي أحسنوا إليه وأكرموه وقوموا برعايته walikuwa wakiwaita jamaa zao na kuwahimiza mayatima jamani maana wafanyieni wema wakirimuni chungeni wa anna hadha sa'idun fi man laqiyahum jambo ambalo lilikuwa limeenea katika wale waliokutana nao al-Hasan al-Basri rahimahullah yatawasawna bi ri'ayati al-aytam wa it'am al-masakin والقيام بحقوق الجار walikuwa wakihusiana katika kuwachunga mayatima kuangalia mayatima na kulisha maskini na kusimamia haki za jirani kadhalika قال فقد كان عصر الصحابة رضي الله عنهم زاهرا بهذا الإحسان عامرا برعاية الأيتام عصري يا مصحابة إلي جامبو للكوى لمينيا لكوازي كبيسة limepambika na kuwafanyia wema mayatima فقد ثبت أن عددا من الصحابة والصحابيات كفلوا أيتاما ويتيمات ضموهم إلى بيوتهم ثبوت وإداد كوبا katika masahaba wa kiume na wa kike walikuwa wakiwalea mayatima na kuwachukua kuwaingiza katika majumba yao kuwa pamoja na wao waqamu ala riayatihim wal ihsan ilayhim simamia jambo la kuwachunga mayatima na kuwafanyia wema fakanu ma'wa al-aitam ikawa masahaba kwao ni majumba mayatima bimaana kila mmoja ajaribu kulea kwa kadri vile anavyoweza yatima فكانوا مأوى الأيتام ومنتهى الإحسان وهكذا الشأن في التابعين ومن تبعهم بإحسان سما صحابة تابعين فيها walikuwa نوالي ولي وفوات قويمة وكاين wema wakaendelea قال وعن أسماء ابن عبيد قال قلت لابن سيرين يا أسماء لجينا لتميك قوام mwanamke na mwanamume Asma kwa usishangae hapa imeandikwa Asma ibn Samusi mwanamke ah, jina Asma katika Kiarabu latumika ingawa sasa hivi lime limeenea zaidi kuwa ni kwa nani kwa wanawake watoto wa kike ndio waitwa Asma lakini hili jina laweza kutumika kwa wanaume pia ingawa sitaji haya uende ukamwite mtoto wako Asma akaanza kuchezewa na wenzake na wengine akisikia wacha mimi nimwite Asman nafanya kusudi ah sifanye maadamu ilivyoenea hapa ni kweli jina latumika kwa watoto wa kike liwache libaki huko huko kuna majina mengi sana ya watoto wa kiume mazuri mazuri mengi sana وعن أسماء ابن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم من بي ابن سيرين محمد بن سيرين وممنا يتيما قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك رواه البخاري في الأدب المفرد أي الذي تحبه وترتضيه لأولادك عامل به اليتيم الذي كفلته كلا ambacho wewe وبندليا نكو كيريذيا كو watoto بس عمليانا يتيما أنيمليا كو unayemlea فهذه قاعدة عظيمة جدا يبنى عليها هذا الباب إن قاعدة عظيم سانه ambao hujengewa huu mlango تأديب اليتيم وتربيته وكفالته لكم kumfundisha adabu yatima kumlea kwa malezi mazuri kumchunga yatima wa annaha takunu biriayati alyatimi wal ihsan ilayhi kama yuhsinu al-insan liauladihi wa yar'ahum kwa katika kumlea yule yatima ni katika kuwe na kumfanyia wema na kumchunga yule yatima bimaana amlee yule yatima na kumchunga kama anavyowachunga watoto wake وقوله اضربه ما تضرب ولدك أي إذا احتاج المقام إلى الضرب ikiwa imepelekea hali kuwa yahitajika wewe kumchapa yule mtoto shekhe hapa akasema wadharbu huwa akhiru dawa kumchapa mtoto ndio jambo la mwisho kabisa na sio kitu chochote tu kidogo tu chapa ah. tarbia ma, ma takunu tarbia hakana kuna watu maisha yao wako hivyo kuna watu waishi hivyo mpaka kuna baadhi ya watu wasema watoto wetu hawaendi isipokuwa kwa kupigwa Aa, ah, ah, ni wewe ndio ulemlee ule mtoto ukamfanya haendi bila kupigwa kwanzia azaliwe haiwezekani mtoto amezaliwa amegeuka punda Aa. Ah, yani apigwe kama punda kama mnyama si sawa wala si kweli ni wewe ndiye uliye na makosa katika tarbia yako kwa hiyo watu hawaanzi tu mwanzo tu mtoto akikosea achapo alafu mtoto na umri gani wewe ukijiona mtoto wako na miaka mitatu minne wewe wachapa wewe una wazimu una kichawi mtoto na miaka mitatu minne mitano wamchapia nini sasa ikiwa ibada tukufu adhimu nguzo ya pili ya sala mtume sallallahu alayhi wasallam muru auladakum bisalati lisab'in hakusema mchape wadribuhum alaiha ni 10 mpaka afike miaka kumi ndio akiiwacha iwachapo tizama ikiwa ibada kuna kosa lingine kubwa zaidi yani wewe za kulifikiria kuliko kosa la kuacha swala kwa mtoto na mtume sallallahu alaihi wasallam azungumza kuhusu mtoto katika swala aanza kuchapa katika miaka kumi sasa ndio nasema anayemchapa mtoto wa miaka mitatu mimi si nikichaa huyo akili zake si mzima alafu mzazi huyu sasa aje alalamike kuwa mtoto wake hendi bila kuchapwa nale sababisha wakati mwingine sisi huzaa lakini kulea hatutaki kusoma watu walea vipi watoto kisha ndio utokee watoto wa ajabu ajabu wakishashindwa kulea kwambia msomee ruqya huwa hata msafu mzima ukamsomea kwa vile vile kwani sababu si wewe umemlea hivyo sasa si maradhi kisomea ruqya yani yatatibika ah, ah. mwanzo msomee ruqya huyo ah, ah si maradhi ni malezi mabaya wewe uliomlea nayo kwa hivyo tukizungumzia kupiga mtoto hapa au kumchapa mtoto hapa isieleweke kuwa chapa chapa tu chapa hata baadhi ya walimu baadhi ya walimu wachukiza kwa watoto kusoma piga tu wewe wapiga tu pengine wewe ndio hujui kusomesha tandika tu a ah, a ah, mwelekeze yule mtoto mwanzo polepole pole. mwelekeze labda hujamfundisha vizuri mfundishe jaribu sasa ikiwa kichwa chake akishiki ndio ukimchapa atashika hebu niulize swali kama mtu uguta kichwa mchunga ama kabeji hashiki wengine usema mmajaaliwa haa ndio ukimteremshia kikoto ndio kitakuwa kizuri zile bolt utakuwa nzifinya hemu katika akili timamu tu fikiria hivyo kwa mfano mwambie hebu regelea mara 30 hii aya ili ushike msomisha Qur'an akarejelea 30 kushika na wewe wamuona regelea 30 eti wapandwa na hasira wamchapa ah, si umwambia rejelea mara 30 anshindwa kushika sasa wewe ulikuwa umwambia afanye mara ngapi fanya 60 pengine wewe kichwa chake kushika ni 60 si 30 sasa ushamtafutia dawa lakini piga tu piga tu piga tu kuna watu waishi piga tu kuna marakizi za tahfidhul Qur'an yule mtoto kitoka pale kichaa wewe washindwa mtu amehifadhi Qur'an ana roho ngumu kweli kweli wakati Qur'an aliinisha moyo kumbe kule alikodelewa alikuwa tiwa ndani ya gunia haswa usikia visa vya walimu watia watoto ndani ya gunia kisha ile gunia lazuiliwa juu utafikiri kumebebwa chatu pale ndani yani joka lile kubwa ni pigwa bakora huyo <tsk> nini hakushika aya ama amekosea aya utafikiri wa mwalimu hakosei haya wallahi makosa makubwa sana tufanye tuwachukizia watu elimu wewe huwi mbora kama mtume Muhammad sallam katika kufundisha uwezi uwezi kuwa wewe ni mbora zaidi mtume Muhammad sallam katika kufundisha watu siendo mwalimu mkuu wa Qur'an aliyesomeshwa na Jibril akawasomesha masahaba wake hebu tuonyesheni wapi alimpigia konde ibn Mas'ud ama alimpigia konde Abu Bakr as-Siddiq ama Umar kwa kuwa na kufundisha sasa shika hii na kuna wengine watafuta tu sababu ya kupiga kuna makhurafi wana itikadi nyingine ya ajabu khurafiyuna eh tukifika iqra mwalimu ashika kikoto iqra iqra bismi rabbik iqra eh nini tumia mpano mbavu bana na wewe tukufinye wapi maana si wewe wasome tukufinye pia wewe hatuonyesheni mtume sana malivyoisomesha iqra wapi alikuwa akiwapiga masahaba na masahaba wakawa wapiga tabi'in watu wengine hii dini waifahamu vipi sijui lakini ukiwa khurafi ndio hivyo bwana mara aitu sufiyan aqilan qattu sijaona mimi msufi ana akili hata siku moja kwa hili jambo mimi nalisisitiza sana kwa sababu wallahi tushaona watu wengi wamewacha kusoma kwa sababu ya mambo kama haya mimi namjua mtu mmoja mtu mzima nasrani kafir na jina lake la Kiislamu siku moja anamwambia kwa nini wewe jina lako la Kiislamu kuna si Muislamu wewe kwani kuna nini akanionyesha sikio sijui kama sehemu gani vile imekatika hivi akaniambia na hii maalimu wa madrasa alinitandika kikoto hii nikakimbia madrasa sikurudi tena akachukuliwa na shule za missionary akakulia akiwa mnasara alimfukuza nani maalim wa madrasa yani huyu mtu mzima akifa bila ya kurudi katika Uislamu yuenda kukaa milele ndani ya jahannam siju mwelewa chanzo ni mwalimu wa madrasa unionaje hiyo ambia hili jambo hili watu waliona nsahali lakini wallahi si dogo na alhamdulillah sasa hivi kidogo watu waanza kuelewa alhamdulillah huko nyuma ukiwasikia wazee walivyofanywa ndio maana wale wazee wa zamani wengi maskini wampata tabu hawajui kusoma Qur'an sasa asome Qur'ani kwa mwalimu yeye akikosa mtoto wa kuchapa iza kutoa kikoti chake akakichapa kuna mmoja mtu mzima aniambia mimi mwalimu wetu alikuwa akikosa makosa kwa wale watoto sasa hana mtu wa kumchapa atoa koti lake alitia vikoto lile koti yani asikia raha tu yamfanya nini ampiga tu bora apige tu na kama kunwa chai huko nyumbani mutajua cha mtemakuni kuni usema wenyewe sema hivyo nini hakuna chai mimi namjua mwalimu mmoja alikuwa akisomesha hata hapa kwetu asipokunwa chai kijana sasa siku wewe mbona watandika watoto tu mara kwa nje hivyo sikia mimi sijanwa chai ni mshashiba ah sasa wewe wivu wako watoto wanshiba wewe hujanwa chai ndio wapiga wale watoto so, hii hiki kichai kicha cha baadhi ya watu hiki kiwacheni wacheni na shekhe hapa arejelea sana sema wadharbu huwa akhiru addawa hebu wacheni jambo la kupiga piga nafanya watoto hawaogopi kabisa siku hizi chapa tu chapa tu chapa tu ايش هذا kuna mtu aweza asichape akatoa jicho tu hivi mara moja tu ukamwona mtoto ametulia kwa nini kwa sababu hajatumia yeye ile silaha ya kuchapa wala nini yule mtoto sasa hamuelewi hamuelewi huyu akija akipiga ataniua huyu pengine basi yani yamfanya yule mtoto changanyikiwe tu akae vizuri atudie na mwingine akawa na kelele iwachapa na nini na watoto wata habari hawanayo ah wajua huyu kelele tu fujo tu afanya nini na mwingine hata siku moja hajachapa lakini lakini mimi nakumbuka tukiwa wadogo kulikuwa na mwalimu mkuu na sababu alaihi ashafariki mtu mzima alikuwa hasomeshi yeye sana madarasa ya chini somesha madarasa mara nyingi wale maidmaster wasomesha madarasa ya juu standard 7 su 8 wakati ule 844 yule mzee madarasa aweza kuwapiga fujo labda walimu wako kwenye mkutano ama nini kule akatoka yeye wallahi akitoka akisimama hivi kimya na hata siku moja hajawahi kuchapa mtu mpaka tumaliza mashule hata siku moja hajawahi kuchapa mtu angalia tu hivi na jicho nyote mnyamaza kimya afu enda zake hafanyi kitu awachanganya kichwa tu si lazima eti wewe uwe wachapa ndio ugopewe muhimu uheshimiwe waache wale watoto wa kuheshimu qala wala yusaru ilayhi awalan kuchapa si kitu cha kwanza si kuanza tu chapa mm mpaka yule mtoto atakwenda kusikilizwa yua tumbo la tetemeka hivi enda wapi kusikilizwa Qur'ani ama madrasa ustadhi anaingia yua sasa watashika vipi jambo la kwanza fanya urafiki na yule mwanafunzi kuwa karibu na yeye mwache yule mwanafunzi apende lile jambo na hii hatusemi kuwa usichore ule mpaka baina yako wewe mwalimu na mwanafunzi au kaanza kutia story naye fujo kelele wewe ndio usababisha kelele mwalimu adaa pole pole tu bal la yusaru ilayhi illa ba'da muhawalat qablahu wa muhawalat uende katika kuchapa mpaka ujaribu mwanzo nasaha mawaidha jaribu ujaribu ujaribu mwambie kabla ya kuingia kwenye kuchapa qala fayurabba wa yuaddab wa yuwajjah kwa hivyo alelewa afundishwa adabu aelekezwa wayunsahu wayu'adhu wayudhakkaru pewe nasaha pewe mawaidha kumbushwe aweza kuwa mtu matata matata hivi wasikia na vituko vituko kamshika njoo nitakuja kukutandika wewe anda zako kumfanya kitu nenda zako asisahau maisha yake au maneno maneno tu hujatumia chapo hikma tu na psychology tu ya kucheza na wanafunzi basi akakuelewa mm, hapa sasa nikinisha kumbe najulikana vituko vyangu vyajulikana basi kila kitakufanya kitu utakumbuka yale maneno nitakutandika unijua wewe yeah. basi kushi kumbe una lolote maneno tu lakini hajui yeye kwa kuwa hata siku moja hujamfanya kitu hujawahi kumfanya kitu mwangalie tu kwa hiyo tumia njia hizi za kumwelekeza nasaha mawaidha kwa yule kijana wayuzjar akemewa watustamalu ma'u anwa'u alasalib njia njia mbalimbali ambazo walimu hujua kuzitumia kwa watoto na si lazima adabu mwanzo tu iwe a inaweza kuwa adabu si kupiga ulikuwa na mwalimu akitusomesha ukichelewa wafutua nyasi na mkono utapelekwa uwandani kisha wafutua nyasi ukishazifutua zile ukimea sugu siku ya pili utakuja mapema hakuna kubeba panga sijui nini ukatakata utazifutua na mikono yako wavuta tu ukitoka pale utafikiri watoka kulima kumbe toka skuli kusoma siku ya pili wafanya hakukuchapa hii njia nitumia katika kufundisha adabu ah asikii sana yule mtoto na wamwona jifanya msafi msafi na nini ataosha vyoo shike eh vyoo vichafu utaosha nitaka kukaa pale kidogo asafishe kisawasawa na jisi zote zile kwa vile ajiona msafi msafi kesho afanyi tena kuna njia nyingi sana nyingi tu za kuadhibu mwanafunzi a ah, a ah, piga kuna wengine sasa adhabu zao za kijeshi sasa ha au wengine hao wasemeki waweza kuambia uona ule mrundu wa mawe ha. beba yale mawe peleka kule kisha atoe pale apeleke kule kwa lipi mwana mwanafunzi angeti kama mhunzi sio kama ni waitwa nani wale wajenzi wale achukua peleka mawe kule mabloki akitoka kule ampeleka akifika nyumbani huyo kiuno si chake na akiwa hasikii kila siku abebeshwa wewe eh, mpaka utafikiri ni sogi sogi wa pale Kongwea pale wale mahamali amejaza yani mpaka mgongo umepinda hivi ya nini kwa kubebeshwa mawe sasa mazoezi ama chimba mashimo sijui ngapi hapa kulikuwa na walimu wengine wasema chimba mashimo ya nini mashimo nini tupanda miti e, basi tu kisha kishamaliza kuchimba haya funike kisha funika a ah, a ah hizi si adabu hizi zina faida yoyote adabu kama hizi kwa hiyo watu waangalie uslubu mzuri wa kuadabisha watoto na kabla ya kutumia hizo njia pia mwanzo itangulize nini mawaidha kumnasihi yule mtoto mpaka aelewe inshallah biidhnillah yeye binadamu maadamu binadamu ataelewa mkumbushe umuhimu wa kile anachokifanya na umuhimu wake katika mshtamaa na mchango wake katika mujtamaa katika lile jambo la haswa ikiwa ni jambo la kisheria قال ثم إذا لم يرعوي ولم يستفد فإنه يضرب ضرب رفق وعطف ورحمة kisha ikifika kuwa hajakomeka baada ya kutumia uslubu mbalimbali katika kumpa mawaidha na nasaha hajakomeka basi hapa ikiwa hakufaidika atachapwa lakini kwa upole na huruma si zaidi ya kumi ya fimbo zaidi ya kumi utafikiri ni hadhi a a basi angalau mchape fimbo moja hivi moja tutosha imebidi eh moja msichana mzuri lakini moja mzuri kabisa yatosha kienda ukienda sana ta lakini ile twende twende tandika tandika kama mwalimu mmoja nshawaiwa na mimi pia madrasa zile za zamani nisoma mwaka mmoja chuo cha makhurafi mdogo mimi deli itimani deli maulidin na itimani mwabebwa tu nyinyi kila siku mimi sikumbuki nafaidika nini wallahi nawaambia nakumbuka na kama leo hivi thamaninati hizo huu tulikuwa naye ah kalmati kila siku kuna mahali hivi jamaa mama mmoja fikira mfidiwa na, na, na mama kitu kama hiyo yani basi kuna kalmati pale tamu kweli kweli yajifanya hii ataka siku 40 tima mwapelekwa tu nyinyi mwapelekwa tu mkienda kila siku mwenda mkirudi ha sijui nilikosea nini siku hiyo sikwa hii kanzu yanudiwa hivi eh? alafu mikono ya juu juu hivi ni kanzu ikienuliwa hivi afu maungo ya wazi sasa utandiko hiyo wacheza cheza hivi kama si 30 50 zile asira zake zote sababu zamani yani wale maalim walikuwa mwani wale paka shilingi alhamisi hana kitu ile shilingi alhamisi ndio muhimu na kununua ufuta kwa maalim mama sunflower kisha ukale nje usichafue madrasa kulikuwa na vituko pigwa wapigwa mpaka amalizi nguvu zake twa twa twa twa twa madrasa nzima watu waketa kuangalia watandikwa kutoka pale hata ushiki sasa utashika vipi leo itima huku kesho maulidi kule kesho kutwa itima huku upuzi tu yani upuzi yani ule upuzi huko kule wachana nao na nyie mnaotetea tetea ngojeni mje muwe watu wazima mtaelewa ninayoyazungumza nini wenenda tu kule ukishakuwa mtu mzima alafu mtu aje akwambie hebu nisaidie hapa hebu soma hii lugha ya Kiarabu eh soma <laughs> tu enjoy kweli kweli wallahi ikhwani na nishawahi kueleza hapa kisa cha bwana mmoja rafiki yangu mpaka leo akisikia maneno nazungumza atacheka maalima wafundisha wakati ule jamaa wamuuliza haya maji ya ukwaju yaitwaje kiarabu asema hadha huwa almaul kujwawiyu haya maji ya ukwaju na yeye hivyo khurafia maji ya miwa hadha huwa almaul miwawiyu haya maji ya miwa kiarabu hicho tufundishwa na siku nkimwona nswali hapa nitamuomba kwa hisani za kuambia wanafunzi hapa umfundishwa vipi maji ya ukwaju na miwa atawaeleza hapa mbele yake mweza kuona labda natunga wallahi rabbi jamaa amefundishwa almaul kujawiyu walmaul miwawiyu maji ya ukwaju na maji ya miwa hmm. kwa ikiwa imefikia mahali mpaka achapwe sasa basi chapa kwa upole yani wamchapa kwa maslahi yake ili akomeke na kile anachokifanya ama kumuhimiza katika kufanya lile jambo ambalo atakalifanya kwa rahma na huruma usimchape mtoto wakati wewe una hasira ni hatari sana sababu uweza kupita mipaka ukijiona una hasira jizuie wacha jizuie sema a'udhu billahi minashaitanir rajim jizuie sababu kile utakachokifanya pale akili yako itakuwa huitumii watumia ile hisia yako unaohisi katika moyo wako kwa la dharba idhrarin wa idha'in wa batsh sio kumpiga yule mtoto kipigo cha kumuumiza cha kumdhuru cha kumuudhi yule mtoto la fayuamiluhu muamalat al-abi liabnaihi kwa yule yatima hapa tumzungumzia waamiliane naye muamala wa baba mwenye huruma kwa watoto wake si baba tu baba aliye na nini na huruma sababu baba tu inawezekana akawa baba lakini baba katili baba katili kuna wakati nitiwa watoto niwafundishe kitambo sijawahi maisha yangu bwana kuwatishia watoto na ufagio wacha kikoto hao hawasikii lugha yani ukisimama na ufagio hivi ndio waogope si kikoto kikoto wakiogope kwa sababu kembamba simama na ufagio tena ufagio si wa nyasi ule ufagio wa miti ule ule mgumu ule simojua si ule wa nyasi mwisho nikamwambia yule bwana njojo hawa watoto wako wanishinda wachukue wenye, mwenyewe samani bwana ah mimi nishalipa fees shika fees zako kwa hisani naweza kuchukua na fees zako hizi hapa Allah khairan lakini mimi nitaka kukuuliza wewe waadhibu vipi watoto asema ye nyumbani aweka ndoo ya maji kisha wazamisha sijui muelewa wallahi alazim ana nakul lakum awazamisha kwenye ndoo ya maji kisha iwatoa atoa huyo utamweza mtoto huyo utaufagiwa ufayo ikiwa adhabu yake nkuzamishwa huyu ah huyo amefika mahali sasa naona mwisho utatumia moto ye, mchoma hawezekani tena sasa kuna baadhi ya wazazi wafeli katika tarbia kwa sababu ya kutumia hasira katika ile yataka utulivu na nyinyi ni vijana pengine wengine hamjazaa mtakuja kuwa na familia usijaribu kuwalea watoto wako kwa njia hizo na wala mtu asikwambie kwa ah, watoto watavia bwana usipowachapa mm -mm. kila kitu kina kipimo chake kila kitu kina kipimo chake wameishi watu wazima pengine maisha yake hajamchapa mtoto wake na akawa na adabu ajabu kwa nini ile njia anayotumia kumlea yule mtoto kwa suluhisho sikupiga ni jambo la mwisho kabisa na ikiwa imefikia basi mchape kwa huruma kwa maslahi yake ukimchapa kikoto kimoja viwili vitatosha basi ajue tu kwa yamfanya nini amfanya makosa kini wapiga kama ambao wapiga hadi ya zina ya akhi piga kweli kweli moko kisawa sawa ya nini ya yote haya yote ni makosa yasifanywe hivyo wewe na yatima pia hivyo hivyo ikifikia mahali ni kama mtoto wako wa ikifikia mahali kuwa imebidi umchape basi umchape kwa kiwango na kwa huruma nitasimamia hapa inshallah subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik